Сура Ар-Рад. Гром. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф Лам Мим Ра. Тилька аятуль китаб. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Алиф, Лам, Мим, Ра. Это аяты Писания. Неспосланное тебе от твоего Господа является истиной, однако большинство людей не верует. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون Он тот, кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину в этом знамение для людей разумеющих. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? Они, те, которые не уверовали в своего Господа. Они те, у кого на шеях оковы. Они обитатели огня, которые пребудут в нем вечно. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Они торопят тебя со злом прежде добра, но ведь до них уже были примеры поучительного наказания. Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость. Воистину, твой Господь суров в наказании. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد Неверующие говорят, почему ему не неспослано знамение от его Господа? Воистину, ты всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая матка – Всякая вещь у него имеет меру. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Он, ведающий сокровенное и явное, большой, превознесшийся. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем – вы все равны перед Аллахом.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 Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме Него. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال Он тот, кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надеялись, и создает тяжелые тучи. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Гром прославляет его хвалой, а также ангелы от страха перед ними. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. – Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال К нему обращен призыв истины, а те, которых они призывают вместо него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести ее к рту, но не может этого сделать. Воистину, мольба неверующих является всего лишь заблуждением. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Те, кто на небесах и на земле, а также их тени, добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом.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 Скажи, Аллах. Скажи, неужели вы взяли себе вместо Него покровителей и помощников, которые не властны принести пользу и вред даже самим себе? Скажи, разве равны слепой и зрячий, или же равны мраки и свет. Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими. Скажи, Аллах творит всякой вещи, Он единственный, всемогущий. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال Он не спосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаливают в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется в земле.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 а расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен. Завладей они всем, что есть на земле, и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. их пристанищем будет гиена. Как же скверно это ложе! أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب Разве тот, кто знает, что неспосланное тебе является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом. الذين которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار которые проявляют терпение, стремясь к лику своего Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована последняя обитель. Джаннату адни ядхулунаха, ва ман салаха мин абаихим ва азваджихим ва зурриятихим. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и скверная обитель. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с последней жизнью всего лишь приходящее удовольствие. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء Неверующие говорят, почему ему не неспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к нему с покаянием. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Так мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты прочел им то, что мы внушили тебе в откровении.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 Но любое решение остается только за Аллахом. Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия не перестанут поражать неверующих за то, что они содеяли, или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не явится обещание Аллаха. Воистину, Аллах не нарушает своего обещания. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب До тебя посланники также подвергались осмеянию. Я предоставлял отстрочку неверующим, но потом хватал их. Каким же было мое наказание?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 Но они приобщаются товарищей к Аллаху. Скажи, назовите их. Неужели вы поведаете ему о существующем на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова? Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق Им уготованы мучения в мирской жизни, но мучения в последней жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Вот описание рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают яства, и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет огонь. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب Те, кому мы даровали Писание, радуются тому, что не спослано тебе. Но среди союзников, иудеев и язычников, есть такие, которые отвергают часть этого. Скажи, мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение». وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Таким образом, мы не спаслали Коран законом на арабском языке.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 Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. Для каждого срока есть предписание. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у него мать Писания. وإما نرين نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ Покажем мы тебе часть того, что мы обещаем им, или упокоим тебя, на тебя возложена только передача откровения, а нам надлежит предъявлять счет. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Разве они, неверующие, не видят, как мы постепенно уменьшаем землю по краям, а даем его владение верующим? Аллах принимает решение, и никто не отменит его решения. Он скор в расчете. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется последняя обитель. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Неверующие говорят, ты не являешься посланником. Скажи, достаточно того, что свидетелем между мною и вами является Аллах и обладающий знанием о Писании.